Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Qul a'udhu birabbil falaq. Sema, Najikinga kwa Mola mlezi wa mapambazuko. Min sharri ma khalaqa. Na shari ya viumba Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Na shari ya giza la usiku liingiapo. ومن شر النفاثات في العقد نشاري وناوبوليزيا مفندوني ومن شر حاسد إذا حسد نشاري حسدي أنا ابو حسود الله أكبر الله أكبر لا Suratul Falaq imeteremka maka. Sura hii inamtaka Nabii sallallahu alaihi wasallam amwendee Mola wake mlezi atake ulinzi kwake kujilinda na shari ya kila mwenye shari ya viumbe vyake na shari za usiku linapoingia giza yanayoyasibu nafsi katika hali ya upweke na madhara ambayo mtu hawezi kujikinga nayo na shari za mafisadi wanaopita kuharibu mahusiano na mawasiliano yaliyo baina ya watu na shari za hasid anayetamani kuondoa neema alizowapa Mwenyezi Mungu waja wake. Sema najikinga na Mola mlezi wa asubuhi na kupambazuka kutokana na usiku na shari ya kila chenye shari katika viumbe ambavyo hapana wa kuzuia shari yao ila mwenye kumiliki amri yao na shari ya usiku unapokuwa totoro na shari anayepita baina ya watu kwa sababu ya kuwafisidi na shari ya hasidi anayetamani iondoke neema kwa wengine.